Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, այսօր ձեզ կպատմենք Մունք ու Մունք անտիսրճարանի մասին։ նոր եւ անսովոր վայր Ստեփանակերտում։ Խոսքն այս դեպքում մունքումունք անձի սրճարանի մասին է։ Ինչու անձի սրճարան։ Ինչով է այն տարբերվում մյուս սրճարաններից, երբ վանից է գործում եւ ովքեր են հիմնադիրները։ Այս հարցերի պատասխանները ստանալու համար շաբաթ երեկոյան ես այցելեցի Մունքումունք անտիսրճարան։ Պայմանավորվածության համաձայն հետո ինձ դիմավորեց հանրային հերոստատեսության իմ գործընկերուհին Իրինա Հայրապետյանը, ով ինչպես պարզվեց, սրճարանի աշխատանքների համակարգողն է։ Հենց նրանից էլ իմացա ինձ հուզող հարցերի պատասխանները։ Նման սրճարան ունենալու գաղափարը քաղաքացիական հապ հասարակական կազմակերպության անդամներն ունեին նախքան պատերազմը երկար մտորումներից հետո երիտասարդները ուզում էին այնպիսի մի վայր ստեղծել, որը նորություն կլինի իր բնույթով, որը կհամախմբի տարբեր տարիքի ու սեռի, տարբեր նախասիրություններ ունեցող մարդկանց։ Պատերազմից հետո այդ գաղափարն ավելի իմաստավորվեց եւ 2021 թվականի նոեմբերին սկսեց գործել հակասրճարանը։ Արդեն 3 ամիս անտիսրճարանային մշակույթը նաեւ Արցախում է մունքումունքն անսովոր է իր բնույթով։ Այստեղ մարդիկ կարող են աշխատել մենակ կամ թիմով, ժամերով զբաղվել իրենց սիրած աշխատանքով եւ հանգիստ մտնոլորտը երաշխավորված է։ Սակայն սա դեռ ամենը չէ։ Այս վայրում մարդիկ կարող են հավաքվել ընկերներով, տարաբնույթ միջոցառումների ականատես եւ մասնակից լինել, այդ թվում ֆիլմերի դիտումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, ցուցահանդեսներ։ Անտիսրճարանում նախապատվությունը տրվում է ոչ թե լավ ուտելուն, այլ հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելուն ձեզ հյուրընկալել է ձեր գործընկերուհին Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարն է ձեզ հյուրընկալել Անկեղծ ասած մոտ արդեն երկու շաբաթ է ես հետևում եմ ձեր Facebook-յան էջին եւ ամեն ինչ ինձ գրավեց Ուզում էի մոտիկից ծանոթանալ այս հակասրճարանի, հա, հիմնադիրների հետ, իմանալ ինչպես ստեղծվեց այս ամենը։ Շատ հաճելի է, որ արդեն երկու շաբաթ է հետևում եք մեզ, բայց ուզում եմ ասել, որ նոյեմբերի վերջից ենք մենք արդեն սկսում գործել։ Մունք ու մունք անտիսրճարանը կամ հակասրճարանը քաղաքացիական հապ հասարակական կազմակերպության անդամների պրոյեկտն է։ Մենք դեռևս միջև պատերազմը մի քանի ծրագրեր ենք ներկայացրել Արցախում ինչը պետք, ինչի կարիք կա եւ սպասում ենք, որպեսի դրանցից մեկը ֆինանսավորվի ու այդպես էլ հետաձգվեց ծրագրի ֆինանսավորումը, որովհետեւ այն ժամանակ պատերազմ էր։ Պատերազմը անցավ, կարծում եմ պատերազմը եւս ազդեց, որպեսի որոշեն, որ հենց անտիսրճարանի ծրագիրը պետք է շահի այդ գրանտը, որովհետեւ այդ ժամանակ երիտասարդությունը շատ пассив էր եւ հավաքատեղի ինչ որ չկար, ժամանցի վայր չկար։ Դրա համար կարծում եմ հենց բոլորը միահամուռ որոշեցին, որ հենց անտիսրճարանային ծրագիրը պետք է շահի այդ գրանտը ու շահեց նոյեմբերի վերջից մենք գործում ենք գործում ենք աշխատանքային օրերին նաև շաբաթ օրը մեզ մոտ կարող են գալ ինչպես երիտասարդներ այնպես էլ ավելի մեծ հասուն տարիքի մարդիկ եւ հիմնականում երկու նպատակով են այսինքն շատ նպատակներով են գալիս, բայց հիմնականում երկու ուղությունների ենք բաժանում, մի մասը գալիս է աշխատելու համար հանգիստ մտնոլորտում, միջև ժամը 6-ը հիմնականում մեր մոտ շատ հանգիստ է լինում եւ յուրաքանչյուրը կարող է գալ կուրսային աշխատանք գրել այստեղ, իրենց նոթբուքներով կարող են գալ, մենք էլ նոթբուքներ տրամադրում ենք ուժեղ ինտերնետ ունենք, պրինտեր ունենք, տպիչ սարք ունենք, այսինքն ամեն ինչ ունենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան գան, այստեղ հանգիստ նստեն ու կատարեն իրենց աշխատանքը։ Այստեղ նաև մենք կազմակերպում ենք տարբեր միջոցառումներ, ինչպես զարգացնող մոտիվացնող հանդիպումներ են կազմակերպում, միջոցառումներ, այնպես էլ ժամանցային միջոցառումներ, օրինակ կինոդիտումներ։ Կինոդիտումները հիմնականում կազմակերպում ենք 5 շաբթի օրերին, սակայն մտածում ենք, որ կինոդիտումների համար լավագույն օրը ուրբաթն է, ուրբաթ օրը երեկոյան, որովհետև հաջորդ երկու օրը ոչ աշխատանքային է լինում, բայց քանի որ մենք շատ ծանրաբեռնված ենք տարբեր զարգացնող ու կրթող ծրագրերով, դրա համար ժամանցին տեղ հատկացրեցինք միայն 5 շաբթի օրը եւ բավականին շատ մարդիկ գալիս են ֆիլմը դիտելու, մոտիվացնող ֆիլմեր են կտրում, տրեյլերներ, որոնք դիտելուց հետո ինչ որ նստվածք կթողնեն այդ մարդկանց մոտ։ Վերջին ֆիլմը, որ նայել են, Սիլենա Ստիվենա Հոկինգը, ինքը պատմական փաստերի վրա հիմնված ֆիլմ է, որը նաև Օսկար է շահել։ Հիմնականում Օսկար շահած ֆիլմեր ենք ցույց տալիս, որովհետև դա էլ ինչ-որ չափանիշ է, որ ֆիլմը լավն է ու ինչ-որ նստված կթողնի։ Կարող ենք փաստել, որ սա իր բնույթով եզակի է Արցախում, այո։ Կարող ենք փաստել, չգիտեմ, հուրախություն մեզ թե դժբախտաբար, այո, համաձայն սա միակ անտիսրճարանային վայրն է Ստեփանակերտում, ինչու ենք մենք շատ հաճախ օգտագործում անտիկաֆե տերմինը, որովհետև քանի որ այն նոր է հասարակության համար եւ մենք պետք է բացատրենք ինչ է սա, որպեսզի մարդիկ ընտրեն համաձայն են գալ այստեղ կամ հետաքրքիր կլինի նրանց համար այս վայրը թե չէ։ Դրա համար ընտրել ենք անտիկաֆե բառը, որպեսզի անտիկաֆե ինքը միջազգային բառ է եւ ավելի շատ ինֆորմացիա կտա մարդկանց, քան որ ասենք հակասրճարան։ Չնայած գիտենք, որ մեր հայկական համարժեք տարբերակը հենց հակասրճարանն է։ Բավականին հետաքրքիր նորություններ նշեցիք դուք, այժմ նաեւ այն այն մասին կոնկրետ խոհանոցի առումով ինչ եք առաջարկում ամենք մոտուկ ինչ որ ուտեսներ չենք առաջարկում որովհետև այստեղ գալու հենց հիմնական նպատակը ժամանց անցկացնելն է ընկերների հետ մտերիմների հետ ու աշխատելը դրա համար մենք հյուրասիրում ենք թեյ սուրճ սուրճը ասում են որ ամենահամովն է Ստեփանակերտում ես սուրճի սիրահար չեմ բայց մեր այցելուները շատ գոհ են Հիմա էլ եթե տեսնում եք, այո, չնայած ռադիոն տեսնել հնարավոր չի տալիս, բայց մեր այցելուները սրճում են բավականին ջերմ ժպիտներով, այսպես, այո։ Ես կարող եմ նաև ռադիոընկերներին ասել, որ մոտ 15 րոպե մենք զրուցում ենք եւ նախքան զայնագրիչը միացնելը եւս զրուցում էինք։ Բավականին ջերմ մտնոլորտ է ձեր կողքին ու ամենակարևորը յուրահատուկ միջավայրում եք սկսած դիզայնից, այո, եւ ամեն մի քայլափոխի մենք զգում ենք այդ ջերմությունը։ Մենք շատ ենք աշխատում այդ ջերմությունը փոխանցելու վրա, որովհետեւ շատ վայրեր կան, որ գնում ես ուղակի այդ մարդկանց սառը դեմքերից կամ, չգիտեմ, մունաթ արտահայտություններից չես ուզում այնտեղ մնալ։ Կարծում ենք ժպիտները նաեւ այդպես ձեր նշած ջերմություն են հաղորդում։ Շատ ուրախ ենք, որ դուք էլ դա գնահատեցիք, նկատեցիք։ Իսկ դիզայնը սա զուտ մեր մեր աշխատանքն է, մեր գաղափարներն են, քանի որ ինքը սպիտակ ավելի շատ օֆիսային միջավայր հիշեցնող տեղ է, դրա համար որոշեցինք ինչ որ ձևով կոտրել ու հանգստություն նաև մտցնել մեջ ու ինչու՞ չէ նաև ժամանակակից տարեր հաղորդել, այստեղ մենք գրել ենք եկ չայ խմինք, նկարել ենք բաժակ, որ เป զի ով սուրճ է սիրում, հասկանա, որ որպես սուրճ, ով թեյ է սիրում, հիմնականում Ղարաբաղում, Արցախում նախընտրում են տաք թեյը, դրա համար ավելի շատ մարդիկ հասկանում են այն որպես թեյ, մենք էլ նկարելուց այլ նկարել ենք որպես թեյ թեփեի բաժակ։ Եվ անվանման մասին խոսենք, Արցախյան բարբարով եւս յուրահատուկ մոտեցմամբ անվանում եք ընտրել։ Ծրագիրը ներկայացնելիս թերևս ամենադժվարը անվանումը մտածելն էր, որ เป զի եւ երիտասարդավարի լինի, եւ արցախյան լինի, եւ բոլորը հասկանան ինչ է։ Ու ընտրեցինք մունքը մունքը։ Կարծում եմ մունք մունք անունը եւս ջերմացնող է եւ այն հուշում է որ հենց մունք մունք ենք լինելու այստեղ ոչ մի ավելորդ լրացուցիչ <laughs> պաթոսային ոչ մի բան չի լինելու Հարմարավետություն, ներդաշնակություն, հանգստություն արդեն մտքից པարզ է դառնում, որ այստեղ ձգտում են հենց այդ ամենն ապահովել։ Անտիսրճարանն իր հյուրընկալ դռներն է բացում յուրաքանչյուր այցելուի արչև, որտեղ նրան սպասում է տրամադրող ջերմ մտնոլորտ։ Իդեպ, մունքում ընկի դիզայնը եւս յուրահատուկ է։ Պատերի վրա հուշող նկարներն արդեն վկայում են ամեն ինչի մասին, իսկ ավանդական ու նորարարական խաղերը ամբողջացնում են սրճարանի մտնոլորտը։ Հետպատերազմյան Արցախում թերևս սա լավագույն վայրերից է յուրահատուկ մի խաչմերուկ, որտեղ միաձուլվում են տարբեր բնավորություններ։ Այս ամենը գողտրիկ ու մտերմիկ միջավայր նախնդրողների համար է ռադիոընկերներին ավելի պատկերավոր ներկայացնենք այս պահին տիրող միջավայրը, կարող ենք մի քիչ շրջել եւ ներկայացնենք, ասենք, ինչ ունենք այստեղ։ Այսինի առանձին սենյակը մենք ավելի շատ օգտագործում ենք դասընթացների համար եւ այստեղ ունենք խաղեր, այս խաղերը կատանը ռիսկը եւ մնացած խաղերը տոպ ամենատարածված, ամենարեյտինգային աշխարհի տոպ ամենարեյտինգային խաղերի մեջ են մտնում, բայց Արցախում այդքան էլ չեն խաղում այս խաղերը, որովհետև անգլերենով են, նույնիսկ հայաստանյան շուկայում շատ քիչ են, Հայաստանում նույնիսկ այս խաղերից երևի 1 մատի, 1 ձեռքի մատերի վրա կարելի է հաշվել, իսկ մենք արդեն ունենք սրանցից, այնպես որ եթե կան սուպեր զարգացած երիտասարդներ, ովքեր նախընտրում են իրեն ժամանակ անցկացնել հենց այսպիսի ստրատեգիական խաղեր խաղալով, ապա շատ ուրախ կլինենք նրանց հյուրընկալել մեզ մոտ։ Մենք այստեղ նաև ունենք ավանդական լոտո, այո, դե խաղա, այլ կերպ խաղերը։ Հիմնականում մեր երիտասարդները նախընտրում են հենց այսպիսի խաղերը։ Նաև մաֆիա են խաղում շատ հաճախ։ Անմիջական մտնոլորտը ամեն տեսանկյունից ապահովում եք հաստորեն։ <laughs> Այստեղ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր այցելումները իրենց կան, ինչպես իրենց տանը։ Ուհ։ Հետո անցնում ենք առաջ։ Այստեղ ունենք պրոյեկտոր, որը մեր անբաժան ընկերներ յուրաքանչյուր 5 շաբթի, որովհետև 5 շաբթին, ինչպես նշեցի, մեր կինոդիտումների օրն է, ժամը 6:30-ին, 18:30-ին մենք կազմակերպում ենք կինոդիտումները, որովհետև հիմնական աշխատանքի են լինում, երկրորդ հերթ դասի են լինում, որպեսզի յուրաքանչյուրի համար ժամը հարմար Այցելուների մասին նաև խոսենք։ Ունենք ելի երկու տեսակի այցելուներ, կան մարդիկ, ում համար անտիսրճանրանային մշակույթը հենց նոր է եւ մենք նրանց դեռ նոր ենք ճանոթացնում այս պայմաններին եւ մենք արդեն այս 3 ամսվա ընթացքում ձեռք ենք բերել հավատարիմ այցելուների բանակ, որոնք շատ հաճախ են գալիս մեզ մոտ եւ կարծես թե ամեն անգամ իրենց հետ նոր ընկեր են բերում, նոր խմբի հետ են գալիս եւ այդպես ստացվում է, որ նրանք էլ օգնում են մեզ Այո ավելի հասանելի դարձնել անտիսրճարանը բոլորի համար։ Մինչ ես զայնագրում էի Իրինային, կողքի ցեղանին անմիջական մտնոլորտում զրուցում էին մի քանի աղջիկներ, բնականաբար տաք թեյի ու սուրճի համտեսմամբ։ Ինչն էլ հավանաբար էլ ավելի էր ջերմացնում նրանց խոսակցությունը։ Այո, այստեղ շատ ջեր մտնոլորտ է։ Աշխատանքից հետո շատ հաճելի է գալ այսպիսի վայր եւ վայելել ազատ ժամանակը։ Շատ հաճելի մարդիկ կան, մեր ընկերներով գալիս հավաքվում ենք, աշխատում ենք, ֆիլմ ենք դիտում, մուլտֆիլմ ենք դիտում։ Նույնիսկ։ <laughs> Այո, այո, մոտիվացնող մուլտֆիլմներ կան մեծերի համար։ Նայում ենք։ Այո Շատ հաճելի է այստեղ գտնվելը ու շատ լավ է, որ Արցախում ասես ծրագրեր կան ու իրագործվում են իրոք։ Ըստորեն հաճախ եք լինում դուք այստեղ։ Շատ հաճախ չեմ կարողանում լինել, <laughs> որովհետև զբաղվածությունս թույլ չի տալիս, որ ամեն օր հաճախ եմ գամ այստեղ, բայց շատ կուզենայի հենց այստեղ լինեի ամեն օր, որովհետև ընկերներս այստեղ են լինում, իսկ ես աշխատանքի պատճառով չեմ կարողանում։ Սենց շաբաթը 2-3 անգամ կարող եմ գամ բարևել, այսպես ջերմ ընդունում են։ Thank <laughs> you Հաճախորդը անտիսրճարանի մասին լիարժեք եւ ամբողջական պատկերացում կարող է ստանալ այցելելով Մունքումունք։ Այստեղ հավաքվում են մարդիկ, ովքեր տարբեր ոլորտներ են ներկայացնում, սակայն ունեն միևնույն հետաքրքրությունները եւ կարող են զրուցել ընդհանուր թեմաներից։ Արդյունքում ստեղծված է մտնոլորտ, որն օգնում է հանգստանալ աշխատանքային լարված ժամերից, միևնույն ժամանակ մնալ գործնական խմորումներում։ Համունք ու մունքն արդեն դարձել է լուսավոր կետ աշխատանքային լարված օրերի մեջ։ Այստեղ են շտապում նրանք, ովքեր կարևորում են ժամանակի արդյունավետությունն ու հաճելի ժամանցը, ինչպես նաև դրանք զուգորդելու հնարավորությունը։ Այսպիսին ներգործարն Արցախն այսօր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։